Булат став над самим бар'єром. Айсберг уривався прямовисно вниз, а глибоко в підніжжі його вирували хвилі, прозорі і зеленаво голубі. Скільки до них ярдів? озвався Жак Антуан. Важко визначити. Ярдів 50 чи 60. Приблизно 20-поверховий будинок. Добряча висота. Жак Антуан відступив на кілька кроків, тягне вниз, аж під ложечкою мліє. Щось подібне відчув матрос. Поверхня айсберга виявилася не зовсім рівною. Там і сям здіймалися горбики і горби наслідок багаторічної ерозії криги. Матрос глянув назад у бік сонця, але до самого обрію були тільки крига та сніг. Айсберг, проказав Жак Антуан. Але про це ніхто не знає. Нікому й на думку не спаде, що ми на айсбергу. Він раптом підступив і дихнув Булатові просто в капюшон, а це не може бути помилкою. Ні, це правда. Учора ввечері ми прийшли туди, звідки вранці вирушили. Жак Антуан аж головою закрутив, але ж у такому тумані ми могли рухатися по звичайному замкненому колу. Чому ви так рішуче відкидаєте цей варіант? Бо цілий день ішли понад бар'єром, так твердить і ескімос. Собаки могли збитися. Я теж би хотів, щоб вони збилися. На жаль, а я не повірю, доки не пересвідчуся сам. Який же завбільшки цей ваш айсберг? Йому не видно кінця. Булат згадав свої нічні підрахунки. Завчора ми подолали близько 15 миль. Тож у ширшки айсберг може мати миль 5 з гаком. Погожого дня ми б з вами встигли з'їздити до протилежного краю і повернутися за кілька годин. Будьте певні, що це саме так. Француз глянув на рожеве сонце, і воно розвіяло в ньому рештки надій. Сьогодні сонце зійшло з протилежного боку. Від намету йшов доктор Марш. Він неспокійно потупцяв, дивлячись на них, і француз раптом засміявся. Під ногами в масьє доктора хитнулася земля у прямому і переносному розумінні слова. Я йому врочисто пообіцяв, що нікому не виляпаю таємниці. Але ж масьє. Де гарантія, що хтось без моєї допомоги не здогадається про все сам? Піде шукати затишного місця і надибає на ті кляті вчорашні ями. Булат сказав, їх досі позасипало такий ураган. Це скидалося на правду, яка нічого не давала ні їм двом, ні решті. Підійшов доктор Марш і заходився ремствувати на колег, що вимагають негайно рушати далі. А куди я їх поведу? Понад бар'єрами цього айсберга? Чому ви смієтесь? визвірився він на француза, який скалився на всі 32. У мене сепаративна радість. Тепер ви вже точно візьмете мене до амазонських індіан. Ви не серйозна людина вилився фільмарш. Як мені вас зрозуміти, масьє доктор? То ви вже відмовляєтесь мене брати? Хай вам чорт, кинув американець, але тут таки по панібратському стосунув його ліктем під ребро. Домовленість лишається в силі мерсьє. Лише не наробіть нових дурощів, окей? Бо якщо ваші колеги про все довідаються, буде гвалт. Останнє коло пекла паніка і розгардіяж. А хіба це зарадить справі, містере Мерсьє? І дотримання таємниці теж нікому не зарадить, подумав знову матрос. Але він не міг нічого путнього запропонувати. Таємниця розкрилася сама по собі. За дві години по цій розмові Хоцубай увійшов до намету і став перед начальником. Сер. Ви від нас нічого не приховуєте? Я?